Eto ovako. Znači, praktično su u svim ličnim a, stvarima prepuštali Allahu Đelešanu da ono što on odredi da je najbolje smatrali su, pa makar u njihovim očima to izgledalo da nije nešto najbolje. Radili su u skladu riječima uzvišenog Allaha Đelešanu u kojima je rekao da ljudi nešto misle da je dobro za njih, ovo šarula. A to je zlo za njih. I odnosno misle da je nešto dobro za njih, ono bude zlo ili obrnuto da je zlo, a ono bude dobro za njih. Čuli ste za vjernika iz faraonovi svite. Jeste čuli za njega? Po njemu je jedna sura dobila naziv, kako se zove? Al-Mu'min vjernik. Po njemu je dobila naziv ta sura. Jer o njemu se i govori u toj suri najviširije. On je rekao, što je inače, što je Allahšanu prenio u toj suri, wa ufavidu emri ila Allah, inna Allahe basirom bilaibad. Ja svoj slučaj prepuštam Allahu. A Allah najbolje poznaje svoje robove. Pazite. Znači čovjek se nalazi u okruženju čovjeka koji je najveći nasilnik u ljudskoj historiji. Simbol nasilja i nevjerstva i kufra. To je faraon u Kur'anu, je tako ili nije? Šta taj čovjek kaže? Kad više nije mu šta, kad je Musa ali se nam posavjetovao pa da ide iz grada, da će ga ubiti i tako dalje. On kaže, u favidu amri ilallah. Prepuštam Allah u svoj slučaj, nekon odredi šta je najbolje. Sad pratite ajet. Kad je on to uradio, kad je srcem to uradio, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَمَكَرُ Allah ga je sačuvao spletki koje su oni pleli, zavire koje su kovali, Allah ga je sačuvao. فَوَقَاهُ اللَّهُ Allah ga je sačuvao. I šta još? وَحَاقَ بِآلِ فِرَعَوْنِ سُولَ A faraona i njegove ljude stigla je bolna patnja. Znači šta je bila posljedica njegovog oslanjanja na Allaha Đelešanu? Spas od onoga od čega je strahovo, a njegove neprijatelje zadesilo to što je ih je zadesilo. Jel razumijete povezanost toga? Gledajte sada sahabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Eladine kale lahum un nas, inne nase kad džemme ulaku. Znači Allah nam govori o sahabima, kojima su ljudi rekli, inne nase kad džemme ulaku. Ljudi, mušici, svi mušici sa arapskog polostrova, skupili su se da bi vas uništili. Fahšeovu. Pa se pripazite toga, bojite se fazadehum imana. Ali taj skup mušrika protiv njih samo im je povećao iman i oni su rekli hasbun Allahu on je malakil. Dovoljan nam je Allah i on je naš vekil. Najbolji. Šta je vekil el vekil? vekil je Allahovo ime koje znači da je on onaj kome mi prepuštamo svoje stra, stvari u životu, strahove i nade i sl. Šta se dogodilo kad su oni to uradili? Uradili su, znači, pored ova dva, eto, uradili su isto što i onaj vjernik iz faraonove svite. Oslovili su se na koga? Šta se dogodilo? Fan kalebu bin jemeti min Allah. Vratili su se u Medinu, obasuti suti Allahovom blagodati. Bo fadlin i dobrotama, lemjem se sumsu. Nikakvo zlo im se nije dogodilo. Znači i ovdje se povezuje Allahova zaštita s čime? Sa oslanjanjem na njega. Zato ne postoji čovjek koji nema neke želje. Je tako ili nije? Ne postoji čovjek koji nema neke nade. Ne postoji čovjek koji nema neke strahove na kraju krajeva. Međutim, razlika je ogromna između čovjeka koji zna da svaki, sve što se događa sa Allahovom je voljom. Allah ga određuje i Allah ga može spriječiti. I on te svoje strahove, te svoje nade i želje položi na koga? Na Allaha Đelešanohu oslanja se na njega da će on ispuniti te njegove želje i oslanja se na njega da će ga on sačuvati tih strahova. I razlika između čovjeka koji se, kad ima neku želju ili kad ima neki strah, oslanja na sve i svakoga samo zaboravi na svoga stvoritelja. Pa on jedan u beznadžju, ako mu se ne ispuni, ako mu Allah ne dadne to što je želio, ili ako ga zadesi to od čega je strahovao, krivi sve i svakoga, ovaj mu je kriv, onaj mu je kriv, ovaj ovako, onaj nako, a ne pomisli ni za trenutak da je to sve od uzvišenog Allaha Đalešanu i da je on taj koji otklanja svaku nevolju i da je on taj koji daje svako dobro. Zato je poslanik sallallahu alaihi ve selleme učio na ruku, na ruku, odnosno kad se digne sa rukova, kad kaže Rabbena lakil hamd, učio je također i za svakog namaza i za farza Allahumma la mani ali ma atajt, wa la mu'ti li ma menat, wa la jemfa udal jaddi min kil Allahu moj, što ti daš ne može niko uskratiti. A što ti uskratiš ne može niko dati. U muslimovom rivajetu stoji da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi se digo sa rukua pa bi rekao rabbena lekel hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi min as-samawati wal ardi tako dalje pa bi rekao ahaqqu ma qala lak wa kulluna lak najistinitije riječi koje rob može reći a svi smo tvoji robovi Allahu moj što ti daš ne može niko uskratiti a što ti uskratiš ne može niko dati ako je to tako a jest, zašto onda svoje strahove, svoje nade, svoje želje ne prepustiti onome koje je moćan i koje je u stanju da ih ukloni u svakom trenutku, u svakom momentu, bez obzira na naše račune, proračune, misli, ovako, onako. To je osobina pravih vjernika. Znači, osobina vjernika je da uradi što je do njih. Recimo, uzmimo primjer poslanika Salomahorasa. Kada je činio hijđu, poduzeo je sve moguće mjere. Sakrio je datum izlaska obavijestio je Bekra u pol bijela dana kada inače je vrijeme kaj lule i kada u Mekki vlada mir i kada nikada niko ne izlazi. Ebu Bekr kad ga ugledao da dolazi u to doba dana kaže tako mi je Allaha dogodilo se nešto čudno. Došao nam poslanik u vrijeme kad nikad nije dolazio. Znači da ga neko ne primiti. Naručio je vodiča koji će ga čekati tu i tu u to vrijeme i da nikom ne govori. Znači, naručio vodiča, nije se uputio na put nepoznat onako, nego vodiča iznajemio. Zatim je umjesto iz Mekke da krene putem Medine redovnim putem, krenuo u suprotnom pravcu, da dobije na vremenu da ga ne traži na suprotnom pravcu, nego je znao da će krenuti svi prema Medini. Medina gore, on krenuo tamo, pa će napraviti krug ovako. Zašto? Zato što je to Allahova naredba da radimo mi po sebebima pa se sakrio u pećinu, bio je u, pećini dva, tri dana, dolazio Ebu Bekrov, ovaj, su, su, pa dolazila ona, kako se zove njegova čirka, pa su muzli ovcu, jeli hrani se i tako dalje. Pa Ebu Bekr koristio dvosmislene izraze kad bi neko isreo na putu, ko ti je to, to je vodič mi koji mi vodi pravim putem. Pa je poslanik rekao da, na pitanje odakle ste, mi smo iz vode, nije htio da kaže, da ako koristio, znači, zašto se to? Ali kad je sve to uradio i kada je suraka došao do njih, onda je on mirno učio Kur'an na jahalici i nije se osvrtao zbog toga što je neko došao. I onda kad je čovjek iscrpio sve te nekakve sebebe, osloni se na Allaha Đelšanu i Allah ga sačuva. I zato je Soraka inkon propao u pjesak. Jedno, pa dva put. Kad je vidio da zaista Allahova moć štiti, onda je to. Znači, tevekul, u odnosu na tevekul ljudi imaju tri vrste. Ljudi koji su pretjerali po pitanju tevekula, pa su ga uzeli kao izgovor za svoj nemar i nerad. Uzeli su kao izgovor tevekula. I zato Omer kad je naišao na nehađije koji su došli, nemaju opreme, nemaju, nisu ponili jedan, nisu ništa, kaže, gdje ste krenuli, krenuli na hađ, kaže, pa gdje vam je oprema, kaže, mi se oslanjamo na Allaha, ne, kaže, vi oslanjate se na ljude. Kad ste krenuli tako? Neko se oslanje na Allaha, ponese opremu, pa onda ako zagosti nema opreme, onda ide drugo. To je jedna vrsta. Druga vrsta je ljudi koji su pretjerali u drugom smislu, pa i ne misli na Allaha Đelešanu, uzeli su sebebe previše. I treća vrsta su oni na pravom putu koji rade po sebebu, ali znaju da sebe bi bez Allahove volje ne znači ništa. I zato ovaj, učenjaci u knjigama Akaida kažu oslanjanje na sebebe je širk, a zapostavljanje sebeba je manjak ili mahana pripisivanje mahani šarijetu. Jel razumijete? Znači, oslanjanje na sebe je širk. Nekad može biti mali, nekad veliki, zavisi što se nalazi u srcu tog čovjeka. Ali nerad po sebebima i zanemarivanje sebeba je pripisivanje mahani šarijetu, kao da kažeš ovaj, da, da, da, da šarijet u principu nije zadovoljio potrebe čovjeka i nema prava rješenja za određene stvari u svijetu koji se dešavaju i tako dalje. U realnom svijetu. Postoji davna izreka da nema ništa korisnije za djecu i za dobre ljude od dove kad je čovjek sam. Znači imaš djecu ili imaš prijatelj, imaš roditelj koji nisu ne klanjaju recimo i slično. Što je najkorisnije za njih? Dova kad si sam. Uz prepuštanje njihovog slučaja Allahu Đelešanu, oslanjanje na ime na njega da će on riješiti taj slučaj. Znači dova i oslanjanje na Allaha Đelešanu da će on pomoći u tome svemu i da će ih on putiti i na pravom putu zadržati. Pišite sljedeću osobinu. Strahovali su od lice mjerstva i trudili su se da njihova unutrašnjost i vanština budu u ravnoteži, i trudili su se da ne, nemaju tajnu zbog koje bi sutra mogli doživjeti sramotu na ahiretu. Kad je Omer ibn Abdulaziz bio halifa, jedan njegov prijatelj poslao mu jedno pismo u kome stoji sljedeće. I jake ja Omer en tekuna valijen lillahi fil alanije u aduon lahu visir. Čuvaj se, o Omere, da budeš Allahu evlija javno, a Allahov neprijatelj tajno. Znači, kad si među ljudima, da budeš dobar Allahov robi, pokazuješ znakove i badite. A kad si sam, da budeš u grijehu neuzubila i da budeš Allahov neprijatelj. Fa inne med lem tetesava seriratehu wa alanijetehu, fa huva munafik. Jer onaj čija unutrašnjost i vanjština nisu uravnotežene, to je munafik. A munafici su u donjim dubinama džahnama. Poznata je izreka u Leme, odnosno upozorenje u Leme, to, to, to je u Leme upozoravala učenike i pobožnjake i svega i tako dalje. I međusobno su se upozoravali. Govorili su, čuvajte se munafičke iskrušenosti. Pa su neki pitali, a šta je to munafička skrušenost? Pa su rekli, to je da vidiš na tijelu skrušenost, a sr u srcu je nema. Da vidimo neke znakove nifaka koje možemo vidjeti iz Kur'ana i iz Hadisa. Znak 1. Lijenost pri obavljanju namaza i malo spominjanja Allaha Đalešana u namazu. Kaže Allah Đalešanu وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا يُرَعُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا A munafici kada ustanu klanjati, lijeno ustaju na namaz, samo da ih ljudi vide a Allaha u namazu sasvim malo spominje. Je se to misli na sabah namaz ili uopšte na namaz? Uopšte na namaz, a na sabah jaciju posebno. To je došlo u hadisu. Druga osobina, naređuju da se radi zlo, a odvraćaju od dobra. Obrnuto od vjernika. Kaže Allah dželešano: el munafikuna vel munafikat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar ve yanhauna 'anil ma'ruf ve yaqbiduna aydiyahum nasu Allah fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun munafici, muškarci i žene pripadaju jedni drugima. Naređuju da se zlo radi, a od dobra odvraćaju. I jako su škrti, zaboravili su na Allaha, pa i on zaboravio njih, zaista su munafici pravi grešnici. Dalje sljedeća njihova osobina je da voli nevjernike više nego vjernike kaže Allah šanu beširil munafikine bi enne lahum azaban alima alladina jettehidun il kafirina avlija min duni il mu'minin a jebtaguna indahum il izzete fe inil izzete lillahi džemija obavijesti munafike da, da ih čeka bolna patnja one koji nevjernike a nevjernike za prijatelje uzimaju Zar kod njih da ponosi snagu traže, zaista ponosi snaga pripada Allahu u cijelosti. Dalje sljedeća osobina, nezadovoljstvo su šarijetom. Nisu zadovoljni sa šarijetskim propisima i zato traže druge neke stvari. Kaže Rasulullah, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا لَمَا إِذَرَ اللَّهُ إِلَا الرَّسُولُ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَ A kada im se kaže, dođite, da vam se presudi po onome što je Allah objavio i što je poslanik presudio, ti vidiš munafike kako se oni od tebe u potpunosti okreću. Sljedeća osobina, ljubomora kada je u pitanju šarijet. Šta to znači? Mi danas imamo slučaj da ne daj Bože da nama neko nagazi neko pravo naše. Ma u stanju smo i 60 minuta dovesti. Je li tako ili nije? Znači, stanje smo privrni cijeli grad, sve, galamimo, ne raspoloženi smo danima, dok istinu ne izganjamo, ovo, ono, zašto? Pa po Bogu radi se o našim pravima nekim. A kad se naruši nešto od šerijata, pa koga brigaš čovjek? I ne osjeća se. To je, sta, to je hal većine čast izuzetci. Je li tako li nije? Znači, stanje većine je tako. Da u svojim pravima brinu, pa makar se radilo deset feninga. A o, o Allahovim pravima to kao da i ne postoji, niko i ne misli o tome. Međutim, kod ashaba radi Allah, stvar je bila potpuno drugačija. Oni su svoja prava ovaj, praktično ako i ne dobiju ono što zaslužuju, nisu o tome plaho vodili računa, ali kada u pitanju bio šerijat, nisu davali pardona nikome, pa ni svojim bližnjim. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Sarasun man kunna fihi wajada halawata al-iman." Kod koga se nađu tri osobine, osjetit će slast imana. Da mu Allah i njegov poslanik budu najdraži. Da najviše njih voli. Da voli drugog čovjeka samo zbog Allaha Đalašanuhu i da mrzi da se vrati u kufr i džahilijet kao što mrzi da bude bačen u džahennem. A u drugom hadisu poslanik nam kaže men ahabba fillahi wa kariha fillahi wa ata fillahi wa mana'a fillahi faqad istakmala al-iman. Ko bude volio u ime Allaha dželešan i mrzio u ime Allaha dželešan i davao u ime Allaha dželešan i uskraćivao u ime Allaha dželešan taj je upotpunio svoj iman. Postoji stara izreka koja kaže družiti se sa dobrim ljudima donosi u srce dobrotu. A jedan učenjak Ahmed ibn Harb kaže nema ništa korisnije za srce od druženja sa dobrim ljudima i gledanja u njihova dobra djela. A nema ništa gore za srce od druženja sa grešnicima i gledanja u njihove grijehe. Znači, kod sahaba nije bilo neke podjele poslom bogatstva, poslom siromaštva, poslom porijekla i tako dalje. Bilo je ko je dobar, dobar je s njim su bili, a ko je gazio šarijatske propise i granice s njim nisu bili u dobrim odnosima i tako da su po tom osnovu i dijelili ljude. Znači, ako čovjek nije ljubomora na neke te propise, da li to može biti znak nefaka? Pa u svakom slučaju je znak, pazi, ovaj, postoje ogranci nifaka. Nifak ima puno nekakvih ogranaka i tako da. I kod čovjeka se mogu naći neki dijelovi ovaj, nifaka, a da nije mu nafik pravi. Znači, nima sumnje da je to hladnoća kada u pitanju ti nekakvi grijesi i tako dalje, da je znak slabosti ima. Pogotovo ako mu se to dešava u porodci i slično, onda je to još gore. Evo još jednu ćemo, iako ona nije baš ovaj, vesela za nas, kad se izvagamo na njoj. A to je, malo su se smijeli i nisu se radovali ničemu od Dunjalka. Naprotiv, nije im bilo drago da dobiju Dunjalučka dobra. Nisu se radovali, ne samo da se nisu radovali, nije im to bilo drago jer su strahovali da im se ne umanje ahiretska djela. Jer su vjerovali da dobro koje nam Allah da na ovome svijetu od e, kuće, bogatstva, položaja, ugleda, ne znam nija šta, da će im to umanjiti ahiretsku nagradu za dobra djela. A nekad su išli još dalje u strahu, pa su strahovali da, da im to Allah ne, ovaj, daje na ovome svijetu da im ne bi dao ništa na ahiretu. Strahovali su toga, zaista. I zato imam Buhari u svojoj biografiji, u njegovoj biografiji kažu da je Allah primio njegovu dovu. Znači, on uputi dovu i Allah prima dovu. I on to nije znao. Jednom je tako uputio dovu i vidi Allah usliša odmah. I onda više nije tražio ništa dunjavučko od ovama, jer se je bojao da će mu to umanjiti nagradu na ahiretu. Nego je molio samo za ahiretski star. Kaže Omer radi Allah vanu, da mi nije strah da će mi se umanjiti nagrada za dobra dijela na ahiretu i ja bi s vama uživao u lagodnom životu. Ali čuo sam Allaha da je pokudio ljude iz ranijih naroda u riječima adhebtum tajibatikum fi hajatikum od dunja ostemtatum biha. Vi ste svoja dobra djela potrošili na dunjalučkom životu i uživali u nagradi za njih. Pa, Ti razumijem? Pa je, ne znam baš. Hajde reći. Pa kako onda, jel znači da čovjek ne smije uživati nikako? Tu se misli na halal stvari, jel tako? Halal stvari, da. Pa kako onda dok li to ide? Dok li smijemo uživati, jel kako? Kaže Omer, on nije htio život ni uče. Zato što je smatrao da to umanjuje mu nagradu na ahiretu. I od halala, to se zove zuht. Zato u njega žena, on je kao halifa dobio platu. I određeno je koliko mu je dovoljno da može preživjeti oni porodice. A žena je malo ostavljala i tako ona nakon određenog vremena skupila se nešto i napravila neko slatko. Kad je on došao pita, otkud nam slatko? Kaže, eto tako, malo je ostalo od... Ono, ja sam ostavljala pomalo i to se sakupila sve i napravila. Kaže, znači, vama može biti manje nego što sam ja vama dao. I smanjio platu sebi za toliki iznos koliko je žena ostavljala. Znači, tu se misli na halal. Zuht i jest ostaviti halal. Koji čovjeku nije potreban. Pa zar nije Davud, a.s. bio vladar? Kralj bio. Je bio kralj? A zar nije poslan se nam rekao da je Davud se hranio radom svojih ruku? Je tako li nije? Znači, ostavio je to što ima od stvari i samo je hranio sebi porucu od onoga što izradi od pancira. Znači, vidiš, to su prvi prve generacije, su živjeli u tome. A nama to nije ni jasno, ne možemo da dokučimo. Jasno kako su smirivali oni svoje strasti onda? Pa imali su žene, nije problem. A dobro, samo to. Hranili su, poklanjali su. O, ali svi su imali jednu. Nekom je Allah dao više, nekom manje od Dunjaloga. Ali svi su imali jednu zajedničku. A to je da niko od njih nije trčao za Dunjalogu. Nego je od Dunjaloga uzim ono što mu se olakša. Drugo je sad što naš mentalitet ne može da jednostavno svati tako jedno razmišljanje, jer mi živimo u materijalnom materialističkom svijetu, konzumerističkom, koji jednostavno ovaj, nesvatljivo je da čovjek ne kupi sve što mu treba ili da nema komfora koji mu treba. To je nešto, je naš problem. Ali ljudi su tako živjeli. Ljudi su tako razmišljali ljudi su zaista shvatali da oni imaju ahiretsku kuću i da je pitanje sata, da je pitanje trenutka, da je pitanje dana kad će oni otići u tu svoju kuću. I zaista su shvatali da oni na ovome svijetu ne živi za uvijek. Znači oni su to osjećali, oni su znali. A drugo je sad što mi imamo i, i daje, i hođe, i doktore nauka, i svašta nešto – koji ne žive u skladu s tim, koji žele da prilagode stvari ovom načinu razmišljanja i slično. To je nešto sasvim drugo. Mi govorimo o tome kako su oni živjeli i po kojim, koje su osobine imale. Znači imali su osobinu da ni od halala nisu htjeli na, ni u halal puno da zalaze. Da im ne bi umanjilo ahiretsku nagradu. Znači ja znam da sad ovdje ima neki ljudi, pa i doktora nauka, da bi oni sad tu, pa šta ti ljudima težavaš ovo, ono, ovako, onako. Nisam nam rekao nemojte jest meso, nemojte uživati u lagodnom životu. Uživajte, nije grih. I oni su nisu rekli to je grih. Nije grih uživati u lijepim stvarima. Ali je iman suzdržavati se od lijepih stvari koje ti nisu potrebne da, da očekuješ ahiretsku nagradu. Imam Buhari se jednom prilikom razbolio. A ko će razumjeti vjeru bolje od imama Buhari? I kad je tadašnji hećim pregledao, tad se je pregledala ovaj, urin se pregledao i tako dalje. Kaže, ovaj, hećim kaže, ovaka urin sam vidio samo kod kršćanskih isposnika. Pitajte ga šta radi. I onda kad su navalili na njega, on kaže, 40 godina nije pojao ništa osim hljeba i vode. Znači, joj je voće, onako uzme voće neko i tako dalje to. Ali to mi bila hrana. Nije uzimo nešto, recimo, to se zvalo, imaš čorbu, imaš neko osnovno jelo i tako dalje, nego samo hljeb i to. To su bili ljudi koji mi danas teško možemo shvatiti. Ali nisu to bili ni meleci, nisu to bili ni poslanici, to su bili ljudi koji su imali iman duboko u svojim srcima. Ljudi koji su i položaj, mogli su imati položaje kakve hoće u ta vremena. Ali nisu ih htjeli imati. Ibn Al-Kaim spominje, opisujući Ibn Taymiju, kaže, nisam vidio čovjeka koji je živio težim životom. Pa po nekoliko dana ne ide. Pa onda kad dođe svaki, na svaki zalaga, koliko bude gladan, gori bismila, bismila, jede. Ali kaže, nisam vidio čovjeka koji je sretniji biti sretan. I mama ja su još kao dječaka, onako, tek u početku učenja i traženja znanja, zvali ga, hajmo igrat se o, ovoga, onoga. A on bi samo govorio, nisam ja zato kad stvoren. Bili da Nije haram, nije niko od te uleme rekao haram igrat se, recimo. Haram je lijepo se obući, haram je imati veliku kuću. Ne, ne, ne, ne. to je halal. I Omer nije rekao ovdje, Omer nije rekao da me nije strah da je haram. Ne, ne, nije njega strah, to on zna da je to haram. Ili redu to. A on kaže, bojim se, smanjit se nagrada za maje. Dobra djela, ja to neću. I zato je Abdurrahman ibn Auf. I drugi neki koji su, kojima Allah dao bogatstvo nakon, dugo su živjeli nakon poslanikove smrti. Pa bi postali cijeli dan pustinski dan, vrući dan, dugi dan, pa kad bi došli na večer da iftare se, na filu poste, pa bi onda počeli tako priča, prisjećati se, kaže, um poginuo je taj i taj u toj bici, bio je bolji od mene, a nismo ga imali, nismo imali čefina da ga umotamo. Pa u njegovu odjeću ga umotamo, što bude falo, listovima pokrijemo i tako ga Pa je umro taj i taj, pa nismo mogli ga u čefine, pa umro, pa pođe pričati, Pa na kraju čovjek se rasplače i kaže ja se bojim da mi ovo sve Allah dao, požurio moja dobra djela na ovome svijetu da mi da i onda i na večera nikako. Ostavi se to. Znači što on razmišljuje na način kako ta je bolji od mene, tako Allah mu da umru u takvom, takvoj bijedi, takvom siromaštvu, a meni dao ovoliko da ja to nešto nisam, Znači oni su se brinuli kad im dođe dunjalog. I zato Alija radi anhu kad je bio halifa, postao halifa, naravno kao halifa ima određene privilegije, ovlasti, vlast, mogućnost. Vam bi plakao na večer i onda bi samo ponavljao odlazi od mene, ja sam tebe tri put razveo već. Misli na dunjalog. Znači da kaže, razveo sam te tri put, nema više prava povratka niti meni, ni tebi. Završena priča o Dunjaluku. Postojala je stara izreka gdje su oni govorili ako možeš ikako da niko ne bude bliže, te, bliže od, od tebe Allahu Đalešanuhu, onda uradi tako. Znači, hoće da kažu da sve gdje postoji pokornost gdje je ibadet, zašto slijedi nagrada na ahiretu, trudi se da te niko ne pretekne u tome. I zato je propisano da čovjek stane u prvi saf i nikom ne ustupa svoje mjesto. Makoliko on je drugo bio veliki, ma koliko bio on učen, što nije došao na vrijeme. Zato što je prvi saf vrijedan. Zatim, ako možeš ti da proučiš jezan, prouči jezan. Što da ne, to je dobro. Ako možeš, ako neće izazvati neki problem i slično. Znači svaki ibadet, ako možeš ti da dođeš na drs, drugi neće, dođeš samo ti, dođe samo ti, nije problem. Ako ima neka halka Kur'ana gdje malo ljudi, nema veze, malo ljudi, ljudi se okrenu dunjavku, dobro, to je njihov problem, ali ti budi tu. Također su govorili, kada vidiš da se neko s tobom takmiči u dunjavku, ti se takmiči u vjeri. Slušajte opis Hasanan Basrije, znači njegovi savremenici kako su opisali njega. Hasan Basri. Kaže, bio je tako mi Allaha kad, kad ga vidiš da ide kao da se vraća sa dženaze bliskog prijatelja. Tako izgleda. Zabrinut i tužan. Naravno, ne dunja alukom i trgovinom. A kada bi odlazio, kao da mu je vatra kao ka, kao da mu je džehennem iznad glave. U smislu da se žurio negdje, odnosno da to vrijeme iskoristi da prođe da uradi kako dobro. A kad bi sjeo, kao da je zarobljenik kome će sada odrubiti glavu. Treba na giljotinu. Kada bi osvano kao da se tek vratio sa ahireta a kada bi omrknuo, kao da je bolesnik izmoren bolešću. Hoće da kaže da se, znači, nije radovo o ovozemaljskim nekim stvarima, nego da je njegova briga dan, noć, njegov rad, nego tu bio usmjeren kamo, Kaže Hasan el Basri, bio je među nama jedan dobar čovjek, znači u vrijeme Hasan el Basri koji se zareko da se nikada neće nasmijeti dok ne bude siguran u koji će kući biti, džennetu ili džennemu. A čovjeku se pokaže u gdje će biti kad ispusti dušu. Vidi svoje mjesto u džennetu ili džennemu. Kaže, tako je uradio cijelog života. I kad ga niko nije vidio nasmijanog, osim kad je umro. Kad je umro, osmijeh mu je bio na licu.